kuma kamar yadda muka ji hudubar tana magana ne ko bayanin abubuwan da ya kamata mutum ya tunkari ramadan da su ana kasance ka kimtsa ana son musulmi ya aiwatar da waɗannan ababen da za mu kawo a cikin wannan wata mai alfarma da ke tunkara allah maɗaukakin sarki mu da dacewa bayan godiya ga allah da yabo gare shi da salati ga manzon allah sallallahu alaihi wasallam hudubar ta ci gaba da cewa bayan haka ya ku bayan allah ji tsoron Allah hakikanin jin tsoron Allah ku sani cewa Allah madaukakin sarki ya wajabta ma musulmi ya bauta masa kuma ya bauta masa a dukkanin rayuwarsa tun daga lokacin da ya balaga har zuwa lokacin da ya koma kabari Allah madaukakin sarki na cewa abudu rabbaka hatta ya'tiyaka yaqin kai ta bauta ma ubangijinka har lokacin da ka mutu wannan wasu daga cikin malamai na cewa laisa li amalin musulmi ghayatan dunal maut ma'ana wannan aya shine musulmi bai da bai da matuƙa wurin aiki har sai ya mutu ma'ana zai ta aiki na alkhairi har sai ya mutu shine karshen aikin sa ba haka ya ku bayan Allah ku sani cewa muna gab da shigowar wata mai albarka wata wanda ake matarin zuwansa domin ayyukan alkhairi da Allah maɗaukakin sarki yake lullun kaladansu idan mutum ya dace da wannan lokaci ya ku bayan Allah yana daga cikin wato nau'uka na samun lada da Allah maɗaukakin sarki ya shimfiɗa su zuwa ga bayi ne samuwar wannan wata na Ramadan mai albarka wanda Allah maɗaukakin sarki ya sabkar da Alƙura'ani a cikinsa hakika ya kusa zuwa saura 'yan kwanaki kalilan ya iso mana gode ma Allah maɗaukakin sarki idan Allah ya isar da mu zuwa ga wannan wata sannan mu roƙi Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ikon yin ayyuka da Allah ya yarda su cikin wannan wata wannan wata farkonsa da ya rahama ce tsakiyarsa kuma gafara ƙarshensa kuma akwai ‘yanta wato bayi daga wuta zuwa aljanna Allah ka samu dace baya haka ya ku bayan Allah zan Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi ya kasance yana yawaita kokari cikin wannan wata na Ramadana sama da watan da ba shi ba kamar Allah madaukakin sarki yana cewa a sama da watan da ba shi ba sannan kai musulmi musulmi na hakika to madubinsa a wurin kowace ibada shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma Allah madaukakin sarki yana faɗi cewa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah hakika an sanya muku kyakkyawa abun koyi shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba haka ya ko bayan Allah ku sani cewa ayyuka da ake so mu kusanci Allah da su a cikin wannan wata ayyuka ne masu yawa suna da yawa ba aiki ɗaya bane ba sannan kuma amma mafi girman su ko waɗanda aka yi bukata a takaici ga gudatar kawai daga cikinsu. na farko shine azumta watan Ramadan wannan azumin watan Ramadan so ake musulmi da ya zo wata to ka azumce shi wannan shine mafi girman ibada da ake so saboda Allah madaukakin sarki ya ce ya ayyuhal ladina amanu la kullu suka imani kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum hakika an wajabta muku yin azumi na Ramadan kamar da aka wajabta shi ga wadanda suka zo kafin ku la'allakum tattaqun domin ku samu takawa ku ƙara jin tsoron Allah haka Allah madaukakin sarki ya faɗi a wata ayar yace faman shahida minkum ash-shahra falyasum wanda duk Allah ya sa rayuwarsa ta zo cikin wannan wata to ya azumci wannan wata da haka yana daga cikin mafi girman ibada da ake so ba bawa yi a cikin wannan wata shine yin azumin watan Ramadan din abu na biyu sai yawaita karatun alkur'ani da maimaita shi wannan yana daga cikin ayyuka da ake so domin shi alkur'ani an saukar da shi a cikin wannan wata mai albarka Allah madaukakin sarki ya ambata mana ya ce shahrul ramadan allazi unzila fihi alqur'an watan azumi shi ne aka sauka da alkur'ani mai girma a cikinsa ya tabbata hadisin abdullahi dan mas'udin allah madaukakin sarki ya kara masa yadda wannan allah tsira da aminci allah tabbata a gare shi ya ce man kara harfan man kara harfan min kitabillahi falahu bihi hasana duk wanda ya karanta harfi ɗaya daga cikin alkur'ani to yana da kyakkyawa guda kuma wannan kyakkyawa din aka ce wal hasanatu bi ashri amsalha wannan kyakkyawa ɗin kuma za a linka mai ita so goma ma'ana dai zai samu lada goma za Allah ce la aqulu alif lamin harfin harfun ba ne ina ce alif lamin harfin guda kenan walakin sai dai alifun harfin alifun shi ɗaya harfi ne walamun harfin shi ma lamun harfi ne wa mimun harfin shi ma mimun harfi ne ma'ana duk lokacin da ka haɗu wani harfi idan ka ce bismi ka haɗu harfi uku kana da lada talatin kenan kowane harfi yana samun lada goma in dai ka karanta shi daidai kamar da shari'a ta ce wannan hadisin imam turmizi ya ruwaito shi haka a wani hadisin manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce wa mashtama qawmun fi baitin min biyutillahi yataluna lahi wasu mutane ba su taru ba a cikin ɗakin Allah suna karanta littafin Allah wa ya tadara sunahu bainahum suna yin darasi tsakaninsu a cikin wannan littafi illa nazarin alaihi sakina sai Allah ya saukar musu da natsuwa wa ghashiyatuhum rahama ta tululube su wa haffatuhum mala'ika, sannan malaiku ma su zagaye su wa zakarahum Allahu biman indahu kuma sannan Allah ya ambace su a nan wurin shi kun ga wannan falala ce da ke nuna karatun alkur'ani wani aiki ne da ake son yi musamman a cikin wannan wata mai alfarma da haka yana da matukar muhimmanci musulmi ya dukufa idan Allah ya sa kana iya karanta alkur'ani tun daga suratul fatiha har suratul nas har karshe to abin da ake so duk bayan kwana uku duk bayan kwana biyar duk bayan kwana bakwai in baka iyawa duk wato bayan kwana goma a ce kayi sauka kaga in duk bayan kwana goma za ka yi sauka zaka ka yi sauka so idan bayan kuma duk sati sati za ka yi zaka yi sauka so idan duk bayan kwana uku za ka yi sauka zaka ka yi sauka so goma kenan wurin to amma dai karanci kada ka kasa ko da so ɗaya ka iya karancewa daga farko zuwa ƙarshe wannan in kana da iko kana da fursa na iya karanta daga farko zuwa ƙarshe ke idan karatun ka bai kai haka ba sai ka karanta abin da kake iyawa abin da dai ake so yawan maimaita alƙur'anin a cikin wannan wata mai alfarma abu na uku abin da ake so shine al alal fuqara shine ciyarwa ciyar da mabukata a cikin wannan wata Allah madaukakin sarki yana cewa an fi uwa an fiku kumin mara raƙanakun min kabla an yi atiya ahadakum al-maut ku ciyar da abin da Allah ya zarta ku da shi tun kamin mutuwa ta zo muku fa kula rabbi laula ni ila ajalin qarib ka rika cewa Allah dan jinkirta mana zuwa dan wani lokaci fa a wa akun min salihin in yi sadaka da abin da ka bani kasance cikin mutanen kwarai Allah ya ce ina walan yu'akhkhir Allahu nafsan idza jaa ajaluha da zaran ajalin rai ya zo to ba a jinkirta mata daidai da sakan guda sai an ɗauki ranta da kaga mutum zai yi nadama wanda yake da ikon yin abin da bai ba a lokacin da mutuwa ta zo mashi to mu yawaita yin sadaka Allah madaukakin sarki ya ce a wata aya masalan ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathal habba kwatankwacin masu ciyar da dukiyarsu don Allah kwatankwacin kamar ƙwayar hatsi ce da ake shimkawa a ƙasa ambatan saba a sanabila wadda ta tsoro da zangarniya bakwai bi kullu sumbulatin mi'atu habba kowace zangarniya tana da ƙwaya ɗari kaga kenan ƙwayan nan ɗari zangarniya bakwai kaga ɗari bakwai kenan idan kai aikin alkhairi ɗaya za ka samu lada ɗari bakwai kaga bai kamata bawa ya sakaci ba da haka yana daga cikin abin da yake mafi mahimmanci a cikin watan ramadan ne ciyarwa wannan ciyarwa kuma ba ana alihin dole sai wanda yake da wadata babba ba hmm, ka ciyar gwargwaron iyawarka wani kila abin da zai iya yi ya yi wa makwabtansa so kai makwabtan kaɗan kila kaɗan samu gero ko rabin ciya haka ka basu ko ciya ciya in kana da iko in ba da shi kaɗan basu sukari wanda dai abinci musamman yanayin da muke ciki yanzu wanda ka taimaka ma da abinci zai ji daɗi to in kana da iko kai wala Allah kila da yadda ake ne cikin tsanani sai ka samu wanda suna cikin sauki waɗanda suke din cikin ɗan rangwamen nan su taimaka ma musamman su ne na kusa musamman ‘yan uwansu da suka sani suna cikin hali da bukata to su taimaka masu musamman taimakon na ya kasance cikin irin wannan wata na ramadan wani zai kai azumin shi bai da abin da zai ci to in ka ka taimaka mashi da abin da zai ci to hakika za ka samu lada mai tarin yawa allah maɗaukakin sarki yana cewa lan talalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbu ba za ku dace da da'a ba ga Allah cewa abin da kuka ciyar kun yi shi akan da'a ga Allah sai ku ciyar da abin da kuke so to a nan wurin kakka ciyar da da baka so ana da ya lalace ila ya fara wari sai almajiri ya bada aika ce ɗauko mai wannan amma da ya fara wari shi kuma tun da bai da shi sai a wasu haka nan idan wata cuta ta kamu da shi wallahi kana da kabashi kana da haƙƙin kai kana da haƙƙi don kai kabashi wannan abinci da haka a bada abinci mai kyau haka ake bukata musamman a cikin wannan watan na ramadan da haka mawadata da suke da iko su taimaka ma waɗanda ba su da su su taimaka ma waɗanda suke da ƙaramin ƙarfi domin samun yin wannan ibada ta ramadan mai albarka abu na hudu ne yawaita addu'a a cikin wannan wata ya tabbata hadisin manzan Allah zan Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna du'a huwal ibada lalle addu'a ita ce ibada sannan ya tabbata manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana yin addu'a Allah ka isar da mu cikin wannan wata mai albarka Allahumma ballighna shahru ramadan ya Allah ka kai rayuwar mu cikin ramadan wannan addu'a tana da kyau mutum ya rika yi sannan kuma an samu hadisi daga Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda ya ce addu'o'i guda uku Allah na amsa su addu'a ta farko shine addu'ar mai azumi addu'a ta biyu shine addu'ar wanda aka zalunta addu'a ta uku shine addu'ar matafiyi a wata ruwaya kuma aka ce addu'ar shugaba mai adalci kun ga a cikin akwai addu'ar wanda yake wanda yake mai azumi akwai ruwaya da ke cewa lokacin da mutum ya kai yayi buɗe baki ya ɗaga hannu ya addu'a to wannan addu'ar Allah bai mai da ta zai amshi ta da haka yana daga cikin lokuta da ake yin addu'a lokacin da ka sha ruwa ko lokacin da ka yi sahur duk lokuta ne da ake yin addu'a da kada ka manta bayan ka yi sahur ka ɗaga hannu ka addu'a kada ka manta bayan ka sha ruwa ka ɗaga hannu ka yi addu'a Allah yana amsar waɗannan addu'o'in sannan kuma waɗannan addu'o'in da za a yi kada ka manta da buƙatar al'umma ga mamiya, cewa akwai buƙatar zaman lahiya akwai buƙatar sassabci na tsadar rayuwa sannan sai ka shigo da buƙatunka da kake da su insha Allah ta'ala Allah maɗaukakin sarki muka tunkare shi da wannan za mu samu sassauci Allah sassauta mana abu na biyar akwai yawaita zikiri da istighfari hailala da salatin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah maɗaukakin sarki na cewa laha katiran wa sabbi wa asila ku ambaci Allah da yawa sannan kuma ku yi tasbihi safiya da yamma Allah maɗaukakin sarki na cewa inna Allah wa mala'ikatu yusalluna 'alan nabi lalle Allah da mala'iku suna salati ga manzan Allah ya ayyu allazina amanu ya dan suka yi imani sallu alaihi wa sallimu taslima to yi salati ga manzon Allah to kaga kenan ana son a yawaita wannan salati musamman a irin wannan rana ta juma'a musamman a cikin watan ramadan dan duk aikin da kake a baka lada daya to in kai cikin ramadan ala lillin ka kaga bai kamata musulmi ya kasa a gwiwa ba ya kasa irin waɗannan ayyuka na alkhairi kuma wata rana sai ka ji watan ya wuce abu na shidda yawan sallar nafiloli wato ka yawaita sallar nafila Allah mu manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi a hadisin sai yana cewa Allah madaukakin sarki yana cewa la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil bawa la bai gushe ba yana kusanta ta da nafiloli hatta uhibbu har sai na so shi to kaga ai dama son Allah muke bukata don Allah ba zai so ka ba baka tabi ki madidici dole kaga Allah na so to yayi abin da Allah yake so duk kuma wanda ya mutu kan abin da Allah yake so to sakamakon shi ne aljanna Allah ka sa mu dace da haka yana da kyau mu yawaita sallolin lafila salatu duha salatu raka'atul wudu sai salatu rawatib da kuma kiyamul layl ko tarawihi waɗannan suna da muhimmanci kada mu kasa a guya kada mu gaci mu yawaita yin su salloli na a cikin wannan wata mai albarka abu na bakwai shine wato tausai tausa sama al'umma wannan ya shahi shugabanni ya shahi masu kuɗi kenan wuri don ya tabbata hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah ya ce arrahimuna yarhamuhumullah yarhamuhumur rahman su masu tausayi Allah na tausaya musu duk wanda yake tausayi to Allah zai tausaya mashi sai Allah ya ce irhamu man fil ard ku tausaya ma wanda ke ban kasa yarhamukum man fis sama shi ko wanda ke sama sai tausaya muku Allah ke da madaukakin sarki da haka wannan ya shayi waɗanda suke da wadata waɗanda suke da iko waɗanda suke da dukiya su taimaka ma waɗanda ba su da su ya shahi masu shugabanci na al'umma musamman shugabanci da suke yi wanda haƙoƙin al'umma suke kansu tausaya ma al'umma a ɗan rage masu raɗaɗin nan na talauci idan kai mai wadata ne to ƙaranci ma in ba ka iya ba da abin da kake masara ka kyauta ba to ka yi wani abu ana ka ce to yanzu masara zan zo in sai da ɗari biyar biyar ga ta nan ɗari biyar biyar yau kowa zai zo ya saya amma ba a wuce tiya 500 kaga ba kyauta ka bada ba amma kuma za ka sauka wa mutane to wannan yana da kyau wanda yake da ikon ya haka ya haka domin an samu da yawa daga cikin mawadata sun kwatanta irin wannan kaga ba kyauta ka bada ba amma dai mutum ya kudin masara na tiya daya in sun zama tiya uku ai an samu sauki tunda 1500 ake sai da kai kuma ka ce biyar-biyar to ina ma kuma a ce kyauta ka bada kaga abin zai zama linki ba linki kenan na. kuma manzan Allah ya ce ita sadaka ba ta ba ta yadda dukiya sadaka ba ta yadda dukiya albarka ma take kara mata da haka mawadata mu taimaka ma waɗanda ba su da shi mu tausaya musu idan 'yan kasuwa ne mu tausaya musu kun ga wata ɗabi'a da 'yan kasuwa ke yi wanda ta samo azali tuni 'yan kasuwa sai su abin da ake bukata cikin azumi irin su sukari irin hatsi sai a ce sai ya zo sai a kara tsawala ma mutane kuma sai ka samu mai wannan halin ma yana da sto ɗin da wannan sto ɗin zai ci irin buhun nan na sukari zai ci zai ci wani buhu dubu ko dubu da wani abu sannan ba shi kaɗai ne harka shi ba amma duk da haka nan kuma sai ya cutar da talaka sannan zai samu wani abu kaga sai Allah zari albarka cikin abun shi da haka <clears throat> waɗanda ke da wadata kuma ko kaka wadata ku take ku taimaka ma waɗanda ba su da shi sannan farkon wanda ake taimaka mawa cikin wadata manzo Allah ta yi wabda bi man ta'ul ka hala da wanda kake ɗaukar ma nauyi kada ka yi ta kana yin sadaka kana yin kyauta a waje amma cikin gidanka kuma akwai matsala a ka fara da gidanka gidanka ya koshi ɗan uwanka makwabtanka to haka ake yi sannan sai waɗanda ke bi masu su kada kana raba kyauta kana raba sadaka makwabcinka bai san abin da kake ba Ɗan uwanka ma ga ya na jini yana cikin hali bai san abin da ake ba to kaga wannan kyauta tana tasgaro da haka abin da ya kamata duk abin da zaka yi na alkhairi to ka fara shi daga gida shi yasa lokacin da aka turo da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sako na annabta sai aka ce wa anzir ashiratakal aqrabi ka fara wannan wa'azin ga ƴan uwanka na danginka ya tara su zai fara yi wa'azi haka duk abin da yake na alkhairi ana fara shi daga gida ya ku ƴan uwa musulmi mu sauƙaƙa ma ƴan makwabtan mu waɗanda muke zanna wuri daya mu sauƙaƙa musu da dan abin da za su yi wannan azumin cikin sauki tabbas duk wanda ka taimaka mawa da abin da zai ci ji daɗi zai maka addu'a Wani Allah addu'ar da zai ma kila in kai ɗan kasuwa ne sai ka samu linkin abin da za ka samu a kila da baka yi wannan ba sannan kuma ga ladarka kuma tana tana na an taskace maka ka gari ba musari ba kenan wuri da haka mu taimaka masu Allah maɗaukakin sarki ya samu dace <clears throat> abu na takwas shine wato kiyaye lokaci kada mai wasa da lokaci wani ka ga duk da azumi ya zo to ya samu lokacin bacci kawai ko da yaushe bacci yake wannan ai shiriri ta ce wannan raganci ne ba wani aikin da aka ce azumi zai hana kai sai dai aka ce ka sauƙaƙa kada ka kwalzar da kanka da haka kada mu ce kwata-kwata ba za mu yi aiki ba sai bacci za mu ta yi ko kuma mu ɗauki lokacinmu mu ta karta da ludo wani ma duk abin da yake zai taɓa nan lokacin shi a wani abin da bai da fa'ida idan azumi ya zo so ake ka kula da lokacinka kwana talatin ne ko kwana ashirin tara yaya za ka yi ka kulla ayyukan da ba ka iya yin su a cikin wannan in ba wannan lokacin ba dole sai ka daddaki Eh, ka lura da lokacinka shi yasa Allah ya rantsuwa da lokaci yace wal asr innal insana fi khusr shi ina rantsuwa da lokaci wallahi dan adam yana cikin asara wallahi kowa kuma yana cikin asara duk wanda ya bari minti daya minti biyu awa daya ta wuce kawai yana nan zanda sa sakai ba abin da yana alkhairi yayi asara wannan lokacin yayi asara shi kuma zai dawo ba da haka mu yi kokari mu ribanci lokacin mu shi yasa manzon Allah yace ni'matani maghbunun fihi ma kathirun minan nas wasu ni'imomi guda biyu da Allah ya mabayi da yawa mutane na manta da su ba san su ba su ne asihatu wa wal lafiya da dama wani yana da lahiya da zai yi komai wallahi sai kasa tashi yana da lahiya da zai tashi ko da a biyu yi cikin dare a'a zai zo cikin jami'i amma sai kasa yi wani ya samu wata dama da zai taimaka ma al'umma ya taimaki kanshi har damar ta wuce bai tube ma kowa ko shi ba mai kanshi komai ba to wannan waɗannan ni'imomi ne da Allah ke ba bawa amma kuma da yawa ba mu fahimtar su da aka mu daddage mu anwani da damar mu da Allah ya bamu ta lahiya da kazar-kazar mu yi abin da ya kamata tun kamo rashin lahiya ko ma mutuwa ta zo ta duke abu na tara shine sada zumunci ɗan uwa da abokan arziki wannan yana da matukar muhimmanci ita shi sada zumunci wani abu ne dan karami musamman a wannan lokacin muke gani amma a da iyayenmu da kakanninmu ba su ɗauki zumunci da wasa ba wallahi mutum zai taho kasa daga nesa lokacin da ba ma abun hawa zo kilomita 100 ƙasa yana yana huta sai ya zo wurin ɗan uwan sun gaisa amma a yau duk abu ya koma ci da waya kawai zaka ɗauka ka buga ma ɗan uwanka wallahi tallahi zaka samu wani wanda yana da ɗan uwa uwa ɗaya uba ɗaya kai wani ma kila shi da mahaifansu ko mahaifin shi ba wuri ɗaya suke ba amma ya buga mata waya ya gaida ta sai a ɗauki sati bai haka ba ko ɗan uwan shi ya ɗauki sati bai gaisa ba wannan kan shi ma zumunci ne wanda kila juma'a ka ɗauka kila litinin kowace rana ka ɗauka sai ka dan buga mai waya ku gaisa kawai ba komai kake so ko da mai kuɗi ne a buga mai kai kawai saboda zumunci ku gaisa musamman tun da yanzu kila tahiyar za ta yi wahala amma yan naira ka goma yan naira ka ishirin cikin waya ta ishe ka kasa da wannan zumuncin to amma kuma mun yi kasa a gwiwa yana daga cikin ayyuka masu girma da ake buƙatar musulmi ya yi a cikin watan ramadan shine sada zumunci na yan uwa da abokan arziki yau kawai ka je wurin mutum cikin garin ku yake shi kadai zuwa kai kawai ku gaisa ku gaisa ka dawo wala Allah in kana da wani abin da zaka ba iyalin shi ka bashi in shi kila bai da ƙarfi ka ɗauki wani abu ka bashi in ma ba ka da shi dai kun gaisa ka dawo wallahi wannan abin na ƙara danƙon zumunci tsakanin al'umma amma in kun lura mun yi kasa a guya cikin wannan abu idan ka ga ana haba-haba da zuwa wurin mutum to wani abu ke gare shi shi ba da aka je wurin shi din don a samu ba wai don a yi wani zumunci ba ake yi kun ga wannan yana da kyau mu gyara shi da haka waɗannan ayyuka ayyuka ne da ake buƙatar musulmi ya dukufa cikinsu ya dukufa da yinsu musamman cikin wannan wata mai alfarma da zai riske mu nan da 'yan kwanaki kaɗan muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya kai rayuwa cikin wannan wata mai albarka muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ikon yin ayyuka da alkhairi a cikinsa masu yawa muna roƙon Allah maɗaukakin sarki idan mun yi ayyukan Allah ya amshi ayyukan wannan su ne fasar hudu guda biyu da kamar yadda aka saba muna yin addu'a ga 'yan uwanmu da ke fama da tashi-tashi hankula musamman a 'yan uwanmu da ke ƙasar palestine waɗanda suke fama da hare-hare daga ƙasar isra'il muna roƙon allah maɗaukakin sarki ya sanya ya kai musu mafita sa masu mafita cikin wannan rayuwa da kuma 'yan uwanmu da ake ta ɗaukewa ma a wannan lokaci ko jiya na ji an ce an ɗauki wasu 'yan makaranta an kwashe su an ce da su sannan kuma ana ta kai hare-haren nan ina roƙon Allah maɗaukakin sarki kama da ƙarshen waɗannan fitintunu babban musiba a ce kuma ga watan Ramadan na tunkara kuma ana ƙara wannan musiba na ƙara hawa ya Allah ka kama da ƙarshen wannan musiba ya Allah ka kama da ƙarshen wannan musiba sannan addu'a ta biyu sai a dan rayuwa da muke fama da ita lallai ana fama da tsadar rayuwa musamman tsadar za ta ƙaru idan kuma azumi ya ƙara zuwa domin shi azumi akwai buƙatar ko ƙaƙaje mutum ya samu abin da zai yi sahur ko kuma ya samu abin da zai bude baki in har abin ya kasance ya yi tsanani to abin zai ba mutane wahala muna roƙon Allah madaukakin sarki ka mana sauki ya ka mana sassabci na wannan yanayi da muke cikin tsadar rayuwa muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ka mana sauki da sassabci daga ƙarshe kuma muna addu'a ga ƴan mu da suka riga mu gidan gaskiya muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ji gansu da rahama malumman mu Allah ya jiga su da rahama kuma idan lokacin yayi Allah ya sa mu cika da imani اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وصل عبادك الموحدين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين